Die Heere sê toe vir Mooses, sê vir Aaron, hy moet die kandelaar so opstel, dat die sewe lampe sy lig allemaal voor en toe skyn. Aaron het gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het. Hy het die kandelaar so neergesit, dat al die lampe sy lig voor en toe geskyn het. Die hele kandelaar was van verwerkte goud, van die voetstuk af tot bij die boonste gedeelte, wat versier was in die vorm van blombleesels. Aaron het die kandelaar precies gemaakt volgens die skaalmodel wat die Heere aan Mooses gewys het. Die Heere het weer met Mooses gepraat en vir hom gesê, sit die leviete op sy, weg van die reis van die Israëlieten af. Maak hulle rein om mij te kan dien, doen dit op die volgende manier, gooi water oor hulle as het teken dat hulle sonde van hulle afgewas wordt. Verder moet hulle een skeermes vat en al hulle lichaamsware afskeer en hulle kleren schoon was dan kan hulle skoon voor mij staan, gereed om voor mij te werk. Daarna moet hulle een jong bil as offerslag saam met die graanoffer van fijnmeel wat met olie gemeng is wat daarbij hoort. Slag en offer ook een tweede jong bil vir hulle as een offer vir hulle sonde. Roep dan al die Israëlite bij mekaar en laat die leviete voor die ingang van die tent staan waar ek aan met word. Wanneer jy die leviete so voor mij, die Heere, gebring het, moet die Israëlieten hulle hande op die Levite lee. Aaron moet dan die Levite aan mij, die Heere, opdra, net soos die offer wat heen en weer voor mij beweeg wordt om dit aan mij op te dra. Dan zal die Levite gereed wees om hulle werk in mijn naam te doen. Hierna moet die Levite hulle hande op die twee bulisse koppe sit. Die een bal moet als een sondeoffer en die ander bal als een brandoffer aan mij, die Heere, geoffer wordt om die Levite se sonde weg te vatten. Die leviete moet dan als een speciale offer, soos die wat heen en weer voor mij beweeg wordt, aan mij opgedragen wordt. Daarna moet hulle in diens van Aaron en sy seens staan. Op hierdie manier moet die leviete van die reis van die Israëlieten afgezonder worden, zodat hulle net aan mij kan beloord. Hierna mag die leviete hulle werk doen en in om die tent waar ek aanbid word, 16 tot 18. In die plek van al die eerstgebore seens van die Israëlieten het ik nou die Levite op een speciale manier voor mijzelf gevat. Toen ik al die eerstgebore kinders van die Egyptenaars doodgemaak het, het ik elke oudste kind in Israël, mensen en dieren ingesluit, als mijn eigendom opgeis. In plaats daarvan dat ik al die eerstgebore kinders voor mij vat, behoort die Levite van nou af aan mij. Ik stel die leviete tot die beskikking van Aaron en sy seens, zodat hulle hulle werkslas kan verlig. Hulle is een geskenk van die Israëlieten aan Aaron en sy seens om in hulle plek bij die tent van aanbidding te werk. Op die manier zal dit die Israëlieten beschermen van enige straf wat hulle kan tref as hulle self te na aan die tent kom waar ek aanbid word. Mooses en Aaron en al die Israëlieten het precies alles met die leviete gedoen wat die Heere gesê het. Die leviete het hulle self en hulle kleren skoon gewas en Aaron het hulle aan die Heere opgedra soos offer wat heen en weer voor die Heere beweeg word. Hy het ook namens hulle by die Heere verskoning gevra vir hulle sondes en hulle so gereed gekry vir hulle diens in die tabernakel. Die leviete het van toe af onder leiding van Aaron en sy seens hulle werk gedoen in die tent waar die Heere aanbid word. So het hulle al die Heerese opdrachte aangaan die leviete gehoorzaam. Die Heere het ook vir Mooses gesê, die Levite moet die volgende reel streng nakom, hulle mag eerst op die ouderdom van 25 jaar begin werk in die tent waar ek aanbid word, en hulle moet op die ouderdom van 50 aftreden. Na hulle aftrede mag hulle die Levite met die dienstwerk bij die tent help, maar hulle mag dan niet meer zelf enige dienste verrig nie. Dit is eer die Levite se diensttijd moet bepalen.